الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bugünkü ders arkadaşlar konunun önemine binen ders önemli mevzu şirk inşallah küfür işledik biz bitirdik onu şirki işleyeceğiz kısaca sonra fıkıh dersimize devam edeceğiz inşallah kaldığımız yerden şimdi öncelikle şirk nedir bu çok önemli yani biz mesela ehli sünnet olarak şirki mesela öyle bir tarif ederim ki bir şey şirk olan hiçbir şey bu kavramın dışına çıkmasın hani biz dedik ya bazı ıslahı ibareler var böyle onu tarif, tarif edersin bir şeyi hiçbir şey onun dışına çıkmaz mesela hatırlarsanız ibadeti nasıl tarif etmiş demişti ki Allah'ın sevip razı olduğu kalbi zahiri ve batını veya sözlü bütün amellerin bütün eylemlerin ortak simgesidir bu tarifin dışına hiçbir şey çıkmıyor değil mi? yani ibadetten hiçbir şey getiremezsiniz ki bu tarifin dışına çıkın şimdi şirk içinde öyle bir tarif yapacak ki ne olursa olsun bunun dışına çıkmaz bir cümlede bütün şirki anlatıyorsun desin ki sarfu şeyin min kasa isillah ve azze ve bu kadar Allah azze ve celle has olan herhangi bir şeyi başkasına sarf etmenin içine geçirmiş peki Allah neler hakkı? işlemiştir şimdi ne demiştik üç kısım rububiyet, rububiyet ve isim sıfat yani herhangi bir insan rububiyette, rububiyette veya isim sıfattaki bir şeyi karşı tarafa verirse bu karşı taraf mahluk yani Allah dışındaki her şey bu adam şirk koşmuş olur şimdi bu ümmetin şirke düşmesinin başlıca yani en başlıca sebeplerinden bir tanesi özellikle Türkiye toplumunda bu çok vuku salih insanlara karşı aşırı gitme sonucu ortaya çıkan şeydir yani e, bakın mesela günümüzde çeşitli cemaatlere bakın mesela özellikle tasavvuf adı altında işte bunların kısımları var nakşibendilik olsun azimbendilik olsun vesaire mesela bunlar Allah'la aralarını aracı koyarlar onları Allah'ı sever gibi severler mesela hatta hatta Allah'ı Allah'ı sevdiklerinden daha da çok severler bunu belki dinleyici hiçbir zaman söylemezler ama eylemleri bunu gösterir mesela ne gibi eylemleri var bunların mesela Allah'tan çok şehirlerini anlarlar Allah'tan daha çok şehirlerinden yardım isterler şehirlerini gördükleri zaman namazdan daha çok şehirlerini görürken huşu duyarlar vesaire bir sürü alamet vardır ki bunlarda bunlar Allah'tan daha çok ee, bu kutları veya e, Mekkeli müşrikler için günümüzdeki tasavvufçular için de şehirlerini sevme gündeme gelir buna da biz mesela sevgide şirk deriz bazen itaatte şirk olur şimdi bakın burada çok güzel bir e, kitap bir başlık atmış diyor ki şirke düşmenin sebebi diyor ki genel olarak Ademoğulları arasında şirke düşmenin en büyük sebebi salih zatlar hakkında aşırıya kaçmaktır bakın ben mesela hepimizden şu ayeti ezberlemenizi isterim manalar çok önemli yani bu, bu ayet herkese söylenecek her tasavvufçuyla konuşulacak bir ayettir bu çok önemli ayette diyor ki Allah Azze ve Celle dediler ki onlar yani bir topluluk kim gelecek şimdi o onun aklından bak açıklayacak sakın ilahlarınızı bırakmayın bir topluluk var diyorlar ki kendi etrafındaki avama diyorlar ki sakın ilahlarınızı bırakmayın ne dedi bırakın dedi o zamanki bütün içine ne dedi ee, o zamanki salim şimdi ismi ne dedi ne Suriye ne Yavuz ne Uk ne Suriye asla bırakmayın dört tane isim var bunların tabi olarak bunları bırakmayın diyorlar bakın ayet bu kadar bu ayet nerede? Nuh suresinde şimdi İbn Abbas öyle bir açıklıyor ki ayeti, ayeti ve bütün müşkilat yani bu tasavvufçuların en büyük müşkilatı bu, bununla beraber ortaya çıkmış oluyor İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor bunlar Nuh kavmi arasında salih bir takım adamlarmış bu saygıda isimler Nuh kavmi Nuh aleyhisselamın kavmi arasında salih insanlarmış bunlar bunlar öldükten sonra şeytan kendilerine şöyle diyor siz bunların heykellerini dikin bütün bunların heykellerini dikin diye telkin ediyor bunlar? sonra o heykeller etrafında toplanmaya koyuldular bunlar nihayet aradan uzun zaman geçtikten sonra onlara ibadet ettiler bakın aynı günümüzde var mı şu an mesela örnek verecek olursak bir cemaat için değil mesela Nakşibendi'den bir grup şu an mesela kız ceplerinde şeylerin resimlerini taşıyorlar kadın ve erkek fark etmiyor hepsi benim akrabalarımdan bile var yani hanım o bayan olduğu halde yani cebinde çantasında buzdolabının üzerinde böyle var diyor ki biz bunu seviyoruz biz bunu gördüğümüz zaman aynı bak biz bunu gördüğümüz zaman Allah'a hatırlatıyoruz hatırlıyoruz bunlar bize Allah'a hatırlatıyor biz de Allah'a hatırlatıyoruz ki Allah'ın aşkımız büyüyor Allah'a ibadetimiz büyüyor bakın başka rivayetler var bunlar ilk önce e, bazı yerlere mağaralara vesaire böyle salih insanların resimlerini çiziyorlar sadece şeyden dolayı çiziyorlar işte bunlar Allah dostudur hiç takılmıyor bunlar ibadet edilmiyor sonradan ondan sonraki nesiller geliyor diyor ki ya bizim babalarımız bunları boşu boşuna çizmez yani bunlar bir çizmişse belli bir şey vardır bunların sonra itikafta bulmaya başlıyorlar onların etrafında yani itikaftan maksat ne böyle uzun müddet geçiyorlar hani bugün aynı günümüzde gibi kabirlere gidiyorlar saatlerce mesela kabrin başında oturuyor ağlıyor vesaire uzanıyor yatıyor namaz kılıyor aynı sonradan baş, baş senesin geliyor ve sonra ki bunlar ancak ibadet olmaya layık var ki hani böyle tazmi gördüler bizim babalarımız tarafından resimler içimizde ve ibadet oldular İnan şu an aynı bir şekilde yani bu mesela aynı bir şekilde yani adam koyuyor onu belki tazim babından ama o belki ölecek oğlu bunu görecek ya babam bunu her gün yanında taşıyorsa hani niçin her gittiği yerde yanında taşıyor demek ki her gittiği yerde bu adam onun yanında sonra tüm ibadet edilecek ki bunun da ibadet ediliyor zaten çünkü yardım istiyorlar sonuçta şeylerinden yardımdan biliyorsun dua etmek de ibadettir birazdan göreceğiz öyle o yüzden e, hakikaten yani eski müşriklerle günümüzdeki tasavvufçuların bazı şeyleri birebir aynı hatta e, Süleyman Efendim diye bir alimi var diyor ki daha e, bir üst seviyeden bahsediyor diyor ki hatta diyor günümüzdeki müşriklerin şirkleri geçmişteki müşriklerin şirklerinden daha büyük daha az olur sebebi ise bakın ayette diyor ki onlar onlar denizdeyken başlarına bir felaket geldiği zaman ne yaparlar bütün tatlıklarını bütün yalvarlıklarını bırakıp sadece duayı kime astılarlar Allah'a ancak bir Allah onları karaya çıkardığı zaman yine şirk koşarlar yani onlar demek ki başlarına sıkıntı geldiği zaman Allah'a sunuyorlarmış, mesela müşrikler vesaire ama bizim günümüzdekiler beni sıkışsın veya bollukta her zaman yani beni sıkışsın veya sıkışmasın her zaman şerhlerine dua etmeye devam ediyorlar o yüzden baktığınız zaman günümüzdekilerin hakikaten şirki bazı noktalarda daha az olan yani baktığın zaman hani bu kutu gördükleri zaman çığlayan, bağıran, kendinden geçen tek e, bu bir rivayet yok yani Mekke'nin müşrikler gelen Mekke'nin müşrikler hakkında gelen ama baktığınızda günümüzdeki mesela adam tasavvuf şehrinin resmini görüyor veya onun yanında görüyor yani adam neredeyse yani bir ölmediği kalıyor yani o kadar bağırıyor çağırıyor ki çok bunlar ben de rast geldim illaki gelmiştim o yüzden hakikaten e, bunlar Allah'tan daha çok şeylerini şeye dönülebilir bu peki bu ümmet arasında şirk görülür mü? bakın genelde şöyle söylentiler vardır etrafta ya hepimiz la ilahe illallah diyoruz bu ümmette şirk olur mu yani hepimiz Müslümanız hepimiz e, aynı Rabbe inanıyoruz bu ümmette şirk görülmez ki kitap bunu e, itibar olarak şöyle bir başlık atmış bu ümmet arasında şirk görülür mü? diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ümmet arasında şirk görüleceğine dair haberleri sabit olmuştur hatta bu şirkin en açık şekilleri olan kutlara ibadet dahi görülecekmiş bu ümmette ki görülüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabittir ümmetinden bazı kabileler müşrikleri ilhak edince ve onlar kutlara kadıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır demek ki kıyametin alametlerinden bir tanesi Müslümanlardan bazı tayfelerin müşriklerin sahlarına katılarak kutlara tapmaları olacak biz geçen derslerde ilk derslerde hatta bu şirki biraz e, e, kaba olarak anlatmıştık ve ikiye bölmüştük şirki demiştik ki büyük şirk ve küçük şirk ve bunların arasındaki farkı söylemiştik küçük şirk insanı dinden çıkarmaz büyük şirk ise insanı dinden çıkarır büyük şirkin anlamını demin yaptık dedik ki farklı şeyin hata itillah azze Allah azze ve celle hak olan herhangi bir şeyi e, başkasına sarf Şimdi mesela bir sürü noktaya kişi şirke girebilir. Mesela duada şirk gibi. Mesela kişi Allah'tan gayrısına dua ederek şirk koşabilir. Allah'tan gayrısına dua etmek e, Allah'a has olan hangi şeyde şirktir? Bu üç kısmı düşünün mesela. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat e, şimdi üç kısmı var dedik bakın bunu özellikle sorun bu çok önemli rububiyet, ulubiyet ve ikinci fark tevhidi var değil mi? şimdi Allah'tan başkasına dua eden bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur bir düşünün mesela ulubiyet mesela genelde ulubiyet denir doğru en böyle e, açık noktası ulubiyet de belki ama düşündüğün zaman şirkin üç noktasına da şirk koşar bu videoda Ebu Bekir'in bakın burası çok önemli arkadaşlar bu malumatı kolay kolay her yerde bulamazsınız bunu özellikle mesela ilim ehli bunu özellikle uzun dersler sonucu anlatıyorlar ama biz kısaca bunu şöyle yapacağız bakın dedi ki uluviyet uluviyet ikinci var çok önemli uluviyet Bu uluviyeti hatırlarsak bakın e, şirki anlatalım yardım istemek yardım duası veya dua şimdi düşünün ki bir adam diyor ki ya Abdülkadir Geylani dua ediyor birisine ve başından bir haceti kaldırmak için ki Abdülkadir Geylani biliyorsun vefat etmiş şimdi bu adam dedi ki bize şirk koşuyor neden? şimdi rububiyet'in tarifine bakın Allah'ın fiillerin Allah'ın fiillerinde dinlemek değil mi? öldüren, dirilten, rızık veren değil mi? fayda veren, zarar veren Allah Allah'ın kendi fiilleri peki bu adam Allah'tan başkasından yardım isteyeceği zaman istemesinin sebebi ne? başındaki bir belayı def etmek değil mi? veya başına bir hayrın gelmesini istemek e bu Allah'ın fiili değil mi? E bak bu adam ne yaptı rububiyette? şirk koştu bunu kitapları şimdi ikincisi bakın uluhiyet Uluhiyet sözü değildir Allah'a ibadette dinlemek Değil mi? E peki bu adam ona dua ederek ibadet etmedi mi? Çünkü dua ibadetin de kendisidir hadiste de geçiyor Hadiste diyor ki dua ibadetin ta kendisidir Peki bu adam ona dua ederek ne yaptı? İbadet etti e, O zaman bu adam uluhiyette de şirk koştu Bir de isim sıfat verir bakın İsim İspat tevhidi neydi? Allah Azze ve Celle kendini vasıflandırdığı şeylerde vasıflamak ve isimlendirdiği şeyde isimlemek ve bunu ilk başta hiçbir şeye fark etmemek. Şimdi bu adam Allah'tan gayrısından yardım isterken Abdülkadir Geylani ölmüş müydü veya yaşayan bir şehri Siirt'te veya Mardin'de veya Amerika'da veya başka bir yerde uzakta onun duyduğunu inanıyor ki ona söylüyor değil mi? Halbuki duymak için sıfat verir Allah'ın sıfatıdır duymak yani bu Allah gibi duyduğunu inanıyor bunun yani nerede olursa olsun şeyhin beni duyuyor o zaman bu adam ne inandı? adamın her şeyi duyduğunu ve duyduğunu inandı o zaman alim sıfatını, semih sıfatını, duyma sıfatını hepsini ne yapmış oldu bu? okula almış oldu o zaman söylediğim üç hükmüne de bu şirke girmiş oldu bakın bu bu kaydeyi çözerseniz bütün tekfircilerin bütün dünyada ve Türkiye'de bütün tekfircileri yıkan bir kaydedir bu bunu bildiğiniz an bakın bunu bildiğiniz an bu kaydeyi bu şekilde bildiğiniz an bütün tekfirciler tabiri caizse sizin önünüze yıkılmaya mecburdur Şimdi önünüze yıkılmaya mecburdur neden? şimdi günümüzde bu tekfirciler ne diyor? mesela örnek kim diyor Allah'ın indirdiğiyle hizmet nasıl kafirdir veya kim e, işte e, bir bina şunu mesela onaylarsa imzayla bu adam kafirdir diyor ki neden kafirdir e diyor ki çünkü Allah diyor ki çünkü Allah e, demiştim ki kim Allah'ın emriyle hükmet nasıl kafirdir güzel o zaman sen küfür olan her şeyi küfür olan her şeyi kim yaparsa yapsın ona kafir demek zorundasın eğer özür müdahalesi bu özür görmüyor sanki bu adam görmüyor şimdi bir dakika o zaman bu adama soruyoruz mesela şimdi üç tane isim verelim bakın İbn Hacer Hacer İmam Suyuti Suyuti ee, başka kim örnek verebiliriz yani şimdi aklıma yani ne verelim mesela bunların üçü yani tarih boyunca tabiri caizse isimlerini altın harfle yazmışlar ilme ve bütün alimlerin ortak görüşüdür ki bunların üçü de çok büyük alimdir ama bunların üçünün ortak bir hatası var bunlar isim kitap mevzusunda öyle sünnet gibi düşünmüyorlar mesela Allah'ın arşının üzerine istiva ettiğini kabul etmezler Allah Azze ve Celle'nin el sıfatının olduğunu inkar ederler bunlar şimdi bu üç alimde şimdi sadece bir tanesini örnek verelim Allah'ın el sıfatını inkar etmek bu küfür mü? küfür küfründe icma var kimse bir şey diyemez çünkü bu Allah'a tecrübe etmez Allah bize kitap suresinde 75. ayetinde Ey İblis iki elimle yarattığına sözde etmekten alıkoyan nedir? Sen diyeceksin ki Allah ne diyor? Şimdi bunlar yok diyor değil mi? Bu tekfircilere göre de başka bütün insanlara göre de bu üçlü alimdir ve kafir değildir bilakis alimdir hatta evli kimlik alimlerindendir ama için sıfat mevzularında bazı hataları vardır şimdi onlara soruyorsun sen bu insanları tekfir ediyor musun? yok diyor hangi tekfirciye sorarsan soru hiçbiri tekfir etmez peki atıyorum ben neden herhangi bir millet vekilini veya başkasını tekfir ettim e diyor ki o şimdi şirk koştu e bu da şirk koştu hiçbir ayrım yok bundan. hiçbir ayrım yok kaçacak yani içini ayırt edecek makul hiçbir sebebi yok bundan bu adam yani bu üç tevhidi bilirsek şimdi çünkü adam sen ki o, o adam Allah'tan başkasına hükmetmekle Allah'ın indirdiği dışında başka bir şey hükmetmekle bu adam şirk koşmuştur diyecek şimdi sana tekfirci diyeceksin ki ona hangi kısımda şirk koşmuştur sen diyecek ki rububiyet tevhidinde şirk koşmuştur çünkü hükmetmek Allah'ındır ya Allah'ın dini Allah'ındır ya e bu Allah'ın dışındaki bir şey hükmederse mesela Kur'an dışında çatır diyor e bu ülkede anayasayla hükmettiği için mesela kafirdir diyor misal e şimdi bunlar diyorlar ki o zaman bu rububiyette şirk koştu. Tevhidde şirk koşmak adamı direkt cehenneme atar ölüm hiç olmaz diyorlar. E diyorsun ki tamam bakın bu senin söylediğin alimlerde bu senin söylediğin alimlerde bütün kitaptan yine tevhidin bir kısmında şirk koştu. Çünkü tevhidler de rububiyetine ama tevhid üç kısma çok önemli biraz o yüzden buna diyeceksiniz ki bunlar neden burada şirk koşuyor da kafir olmuyor da yani neden diğer alimler rüzgarda koşuyor da kafir oluyor Kazacakların hiçbir yer yok orada Hepsi buna, bu noktaya teslim olmak zorunda O yüzden bunu, bunu bilmenin böyle bir önemi var Ha olur ki mesela azmi bir tekfircidir Hani dünyada eşi benzeri yok tuttu Var hiçbir yok Diyor ki bana ne İbn Hacer de kafir, İmam Suyuti de kafir Nevi de kafir dedi mesela Niye bunu kurtulacak yani? Neden? Diyeceğiz ki senden önce bunu söyleyen var mı? yani 1400 İbn Hacer öyle 700-800 sene oldu yani bunu anlamayan hiçbir insan çıkmadı da 1400 senedir bir tek sen mi buna e, doğru karar verdin yani bütün insanlar hatalıydı da bir tek sen mi haklıydın yani 1400 sene böyle yüzlerce sene hep alimler gelmiş hiçbiri tefsir etmemiş ikinci sıfatla bütün hata yapanları sen şimdi 1400 sene sonra çıktın dedim ki ben bu geçmişin hepsini siliyorum İslam'ı kimse edemedi benden başka bunu mu diyorsun çıkacak ya varsa şey aldı ya dedik evet çıkar hakikaten böyle insanlar var çünkü dünyada bir tek benim Müslüman diyenler var yani şu an e, yine bu çıkamaz dışına neden? bu sefer ona şöyle yaklaşırsın Nebi Sallam diyor ki ümmetinden bir tayfa olacaktı kıyamete kadar hak üzerine devam edecek nerede bu tayfa? kıyamete kadar hep böyle hak bir tayfa olacak nerede o tayfa senin gibi düşünen burada biter işte adamın en son noktası senle tartışacağı oraya kadar orada biter çünkü Nebi Taslan diyor ki işte kıyamete kadar hak tayfa olacak ve onlara muharebe edenler hiç onlara zarar veremeyecek diyemez ki o hak tayfa benim çünkü sen olmadan da olacak o tayfa değil mi? kıyamete kadar nerede o tayfa? böyle bütün herkesi tekfir eden için sıfatlar, ulubiyette, ulubiyette, hata işlerinde öldürücü olarak herkesi tekfir eden nerede bu tayfa yok en son biteceğim nokta evet inşallah bırakır o yüzden dedim ki duada bazen kişi duada şirk koşabilir çünkü Nebi Sallallahu buyurduğu gibi dua e, ibadettir bazen kişi itaatte şirk koşabilir yani ne yapar mesela bazı noktalar vardır sen o noktada Allah'a ibadet etmek zorundasın mesela Allah sana diyor ki namaz kıl Allah'a itaat edeceğim şimdi herhangi bir insan biliyor ki Allah'ın burada bir emri var mesela namaz kılma emri sonra diyor ki bu adam benim şefim bana namaz kılma derse ben kılmam çünkü onun bir bildiği vardır böyle diyen hala insanlar var günümüzde bu insan ne yapmış olur itaatte şirk koşmuş olur çünkü Allah Kur'an'a diyor hüküm Allah'ındır bir de tasavvufçular var mesela diyorlar ki şeyhin şu an yanımdan geçse ki ben bilebilir yani bunu birisinden duydum diyor ki şeyhin yanımdan geçse hiçbir cümle söylemezse hiçbir cümle kullansa diyorsa ki kalk şu binanın üzerine çık atla sonra git selam bile vermese ne önü var cümlenin ne arkası kalk bu çatıya çık atla gitti ben hemen hesapsız sorgusuz çıkıp atlayıp ölürüm diyor neden çünkü benim şeyimin bir bildiği vardır ve bunda şeyi de örnek getiriyor işte bu Hızır Aleyhisselam'ın kıssası falan var ya çocuğu öldürdü sonra Hızır Aleyhisselam diyor niçin öldürdün ha ya diyor ki bu kafir olacak diyor işte, şey, benim, benim de öyle bir şeyim var diyor ki diyor Hızır Aleyhisselam vahiy almış senin şeyin vahiy almış mı aldı dese kafir olur e vahiy aldı diyemiyorlardı zaten Anladın diyemiyor ilham aldı diyorlar vesaire O yüzden bu batıl ha, Bu ne yapmış olur bu adam Allah'a itaatle şirk koşmuş olur Neden çünkü Allah kendi canımızı Kendi canımızı almayı Kur'an'da yasaklamıştır Bazen de muhabbette şirk vardır arkadaşlar Sevgide de şirk koşabilirler Aynı bugünkü tasavvufların koştuğu şirk de bu kabildendir Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki insanlardan kimileri de Allah'tan başka Allah'ı sever gibi sevdikleri benzerler icat ederler iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır yani burada bir sorumluluk var bazı kişileri seviyorlar müminler de Allah'ı seviyor onlar aynı şekilde Allah'a da seviyorlar bakın bazı insanları bazı kutları bazı salihleri seviyorlar Allah'a da seviyorlar müminler de burada sadece Allah'a seviyor işte Allah onu kutluyor diyor ki bunlar bazı kişileri seviyorlar kimin? Allah'a sever bir şey bunlar ama müminlerin Allah'a sevgileri onların kutlarına sevgilerinden veya onların Allah'a sevgilerinden daha üstündür neden? Çünkü onların sevgisinde ortaklık var. Müminlerin sevgisi sadece Allah'a. Bazen muhabbette de şirk olabilir. Şirkin diğer kısmı ise küçük şirktir. Küçük şirkte ikiye ayrılır arkadaşlar. Açık şirk ve gizli şirk olmak üzere ikiye ayrılır. Açık şirk mesela lafzi olarak. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Allah'tan başkası adına yemin edilmez. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkasının adına yemin eden bir kimse küfre girmiş ya da şirk koşmuş olur bakın bu lafı şirk ama küçük şirk bir insanı dinden çıkarmaz bir insan Allah'tan gayrısına yemin etse mesela babamın üzerine yemin ederim işte Şaban'ın üzerine yemin ederim Abdülkadir Geylan'ın üzerine yemin ederim diye lafızlar kullanırsa bu insan şirk koşmuş olur ama bu küçük şirktir bundan çıkaracak şirktir buna da ne denir biz açık şirk çünkü bunu lafçı olarak açıktan söylemiştir bir de ikinci kısmı olan arkadaşlar gizli şirk var gizli şirkte kalpte olan şirk mesela buna da alimler genelde ne örnek verirler rüyaya örnek verirler Peygamber Efendimiz Sallallahu şöyle buyuruyor diyor ki sizin için en çok korktuğum şey şu şirktir Azay dikkat edin kime söylüyorum Nebi sahabeler yani insanların en hayırlı ve Allah'ın Kur'an'da övdüğü hatta Allah onlar için diyor ki Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuştur böyle bir topluluk Nebi Aleyhisselam diyor ki bunlara hitaben bunlara hitaben sizin için en çok korktuğum şey küçük şeydir ashab Ey Allah'ın Resulü küçük şirk nedir diye sorunca o riyakarlık yapmaktır diye cevap vermiştir Ahmet İbn Hanbel'in kitabında var Hatta bazı rivayetler var işte kişi mesela namaz kılar başkasının onu namaz kıldığını görürse sonra namazını tezmin eder güzelleştirir veya sen e, diyelim ki e, iki kişi namaz kılıyorsun burada normal Kur'an okuyorsun normal bir sesle bir bakıyorsun birisi geliyor senin de güzel bir sesin var ama o gün normal okumuşsun işte benim sesimi kadar ne kadar güzel okuyor Kur'an ya ne kadar böyle huşulu namaz kılıyoruz diğer secdelere vesaire işte bunların hepsi bu kapsama girer veya e, yani her şey herhangi bir cep telefonu almışsın hava atma alına araba almışsın hepsi girer yani bu bunlar insanın kurtulması hakikaten çok zor o yüzden Nebi Sosyal'ın diyor benim ashabım sizin üzerinize en çok korktuğum şey şükşüktür yani düşünün mesela Nebi Sosyal'ın münafıkların listesi ne Allah Azze ve Celle veriyor değil mi ona münafıkları anlatıyor kime veriyor Hüzeyfe bin Yemen'e veriyor münafıkların listesini 70 kişi var burada ama Hüzeyfe bin Yemen'den başka kimse bilmiyor bunları ne bir satırım öyle istiyor Ömer İbn Hattab ne yapıyor bak cennetle müjdelenmiş ve halife olacak sonradan yani tabi o, o bilmiyor halife olacağını ama sonuçta bu halife bir insan yani o kadar Allah katında değerli cennetle müjdelenmiş Hüzeyfe bin Yemen'e tabi cahit yalvarıyor ben de var mıyım diye yani o kadar kendinden korkuyor Huzeyfe bin Lemen ne diyor Allah senden başkasına bir daha senden başka kimseye söylemeyeceğim diyor sen yoksun diyor ama senden sonra bir daha kimseye söylemeyeceğim diyor sonra Ömer İbni Hattab hala hatta Huzeyfe bin Lemen'in arkasında gezermiş bakarmış acaba o kimin arkasında namaz kılıyor kimin arkasında kılmıyor hani kılmadığın münafıktır diyor gezermiş yani o kadar yani düşünün biz kendimizi kurtarmışız yani düşünün o gün, o gün peygamber var ve Allah bu ashab hakkında haber veriyor ve bunların önderi peygamber var bunlar yine kendilerinden emin değil ama günümüzdeki tasavvuflara bakın benim şeyhim beni kurtarıyor. diyor ne kadar eminler kendilerinden yani işte şeyhimizin cübbesinden tutacağız bunu sıraktan geçireceğiz o kadar eminler ve bunların şeyhi peygamberin istediği hiçbir şey yok. Ve bu sahabeler peygamberin yüzünün yüzünde olduğu halde bu kadar kendilerinden korkuyorlardı. Hatta bunlar cennetle müjdelenmiş. Yani. yani düşün inanın şu an var ya şu an e, bir vahiy gelse bir kağıttan bazı isimler verirse hepimizin kalbini şüphe girer acaba ben var mı? Kendimizin Müslüman olduğunu bildiğimiz halde ondan yine kurtulamayız. Kurtulmamamız lazım eğer imanımız var. Bize şüpheye sokması lazım o yüzden sahabeler e, kendilerine yani bu noktada hiç güvenmiyorlar kısaca bu arkadaşlar bir sonraki hafta inşallah bu kısmı var şimdi fıkra geçiyoruz anlatacağız ne olduğuna dair ee, bahsedeceğiz inşallah kitap biraz kısa almış bir giriş tutacağız sebebi de şu ee, şimdi Türkiye toplumunda genelde Rusya meselesi insanların zihninde çok karışık ve çok az şey dinliyor Rusya hakkında ve hakikaten millet merak ediyor yani inşallah bunu bir kere geniş şekilde anlatalım bütün e, her şey bütün inşallah inşallah kafada tutulsun o yüzden bu şeyi biraz geniş tutacağız e, ben kitaptan özet yapacağım ama kitapla bağlı kalmayacağız yani kitaptan çok alışıyordu ben inşallah e, işte malumatımız kadar bir şeyler anlatmaya çalışacağım inşallah şimdi rupiye öncelikle nedir? rupiye biz çok kullanırız bu, bu ismi rupiye Rükya kısaca diyoruz ki okumak Lugat manası okumak Yani tutuyorsun şu kitabı okuyorsun ya buna da lugatta rükya denir Ama bizi ilgilendiren dini manası rükya Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resulün sünnetinden sayı, olan, sayı olarak gelen dualardan ölünün şifa bulması için şey, hastanın şifa bulması için okumaktır budur rükya Şimdi burada diyor ki e, kitap Şid, e, diyor ki e, zükre, sıtma, sara ve buna benzer bir takım rahatsızlıklara uğramış olan bir kimsenin korunması için, korunması için yapılan okumaya denir buna azime de denir zükrenin diğer bir ismi azime yani yani bizim mesela bir kitap okuduğumuz zaman azime geçerse onu rukiye olarak geçer Rusya ile azmine müteradiftir yani eş anlamda işte kırmızı ile azime. bunu da bilin yani bu kelimeye yabancı gelmez ancak sadece imamlarımızdan imam Karafil lügat alimlerinden o arada fark demiştir fark var demiştir o önemlidir şimdi rukya dua çeşitlerinden bir çeşittir şimdi rukyanın üç şartı vardır arkadaşlar Şimdi öncelikle düşünün ki sizden evinizin bir hanımın çocuğu birisinin başı ağrıyor. Siz ona rukiye yapabilirsiniz. Yani istersen mesela elini elinizin başına koyarsınız Fatiha okursunuz Allah'ın izniyle Allah dilerse o duanızı kabul eder ve ona şifa verir Rukya genel olarak tabi olarak olur ama Rukya'nın sayı olmasının üç şartı vardır ve bu üç şartta İmam İbn Hacer Fethül Bari'de icmayı zikreder şimdi üç şart sayacağız çok önemli bu üç şartta icma var şimdi özellikle bunları tek amel etmenin için de önemli mesela elhamdülillah ben çok şahit oldum yani bir hasta vardı bizim evde ee, yani dişinin ağrısından gidecek yani o kadar aşırı yani bazen Allah kabul ediyor ben koydum mesela elini yanağına okudum anında o an Allah şahit yani ben buna kendi gözümle kendi yaşadım yani o an yani o kadar acısı saatlerce sürüyor o an onu hap alıyor hiçbir faydası yok okudum okudum an geçti yani bazen Allah bir hemen kabul ediyor yani bu rüya çok önemli amel etmemiz var bundan da çok önemli İnşallah bunu genişçe işleyelim bakın arkadaşlar 3 şart koyacağız birinci şart diyoruz ki rüya ya Allah'ın kelamıyla olur ve Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak gelmiş dua ile okuyoruz mesela şimdi bu üç şartı sayalım ve bunları açıklayalım ikincisi rukya Arapça olacak yani mesela Fatiha'nın Türkçesini okuyarak değil rukya Arapça olacak İkinci şart bu birinci şart o zaman Allah'ın kelamı olacak veya e, isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi Sallallahu gelen sahih bir duayla rükreyledir karşı taraf İkinci şart Arapça olacak Arapça lafızlar yani e, Nebi Sallallahu e, mesela Allah'ın ismini kullanarak mesela Rahman yerine rahmet eden falan demeyeceksin tamam bu manada Arapça olacak Rahman orijinal İkinci şart bu üçüncü şart rukiye yapan kişi o şey yaptığı kullandığı malzemeler var ya tabiri caizse işte Allah'ın isimleri, dualar, e, Kur'an bizzat bunun kendisinin fayda verdiğini değil de arada vesile olduğunu, fayda verenin Allah olduğuna iman edecek yani bu kendisi bizzat zarar veya fayda veren değildir bu dua o lafızlar bizzat kendisi değildir fayda veya zarar veren sadece fa e, faydanın gelmesine sebep olan lafızlardır bu şekilde inanacak işte bu üç şart olmazsa rükle batıl müminen olursa onun kabulü veya reddi Allah Azze ve Celle kalmış bakın sen dua ediyorsun ya bana bir elması böyle dilerse verir dilerse vermez rükle de öyledir ama bu rüklenin normal bir duadan özgü bir özelliği vardır yani nedir mesela özel duada tabi Türkçe edebilirsin ama bu kere özel böyle şekiller gelmiştir bize şimdi bunları inşallah tek tek işleyeceğiz şimdi arkadaşlar bakın Allah bu malumatları kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız yani Türkçe kitaplarda vesaire şimdi o yüzden bunlara dikkat edelim yani e, bir kere burada alırsınız sonra aklınıza tutumu tutun önemli çok önemli yani insanların bunda hakikaten bazı eksiği var şimdi diyoruz ki Allah'ın kelamı olacak birinci şartın içinde ne vardı Allah'ın kelamı kelamı değil mi? bunun delili ne? şimdi bakın Ee, Ayşe radıyallahu anh'tan gelen rivayet var Nebi sallallahu e, ölümüne yakın yani ölümüyle son bulduğu en son hastalığında yani o hastalığı ölümüne sebep olduğu en son hastalığında e, muavvazatı okuyor muavvazattan kasıt yani e, İhlas, Felak ve Nas sureleri Felak ve Nas sureleri muavvazattan kasıt Felak ve Nas sureleri bunu İbn Hacer ile rivayet ediyor zaten onlar muavvazat diye meşhur olmuştur o iki diyor ki Nebi Sosyal'dan bunu okuyormuş kendine bunları okuyarak kendine rukiye yapıyormuş e, bunu Hazreti Ayşe rivayet ediyor sonra Hazreti Ayşe diyor ki bu Nebi Sosyal'in hastalığı ağırlaşınca ben okumaya başladım ancak ben okurken diyor onun elini kendi gözüyle sürdüm yani sen rukiye yapan kişinin kişiye kendi elini sürersin rukiye yaparken ama şimdi Nebi Sosyal'in kendi elini kendisine sürüyormuş Hazreti Ayşe sebebini de söylüyor çünkü diyor Allah Resulü'nün eli Allah Resulü'nün gözü bereketli olduğu için müteberri söylemiştik geçmiş derslerde biraz değil mi? Allah Resulü'nün zatı bereketlidir yani Allah Resulü'nün bir terini bir yüzüne sürebilirsin bir saçını ağrıyan bir yerine sürebilirsin teberrük bulmak için bereket bulmak bu Allah Resulü'nün hakkı Hazreti Ayşe de zaten bunu itibar alarak böyle yapıyor şimdi bu hadisten ne anlıyoruz? bu okunmuş Allah'ın kelamı Şimdi o zaman bu hadisten bunu e, ispatladık değil mi? Bunun bütün mesela ne dedik Allah'ın bütün sıfatlarıyla rüküye yapılabilir Yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını Mesela ya şafi dersin bana şifa ver gibilerinden böyle Tamam mı? Yani Allah'ın isim veya sıfatlarını kullanarak Mesela Ebu Said el-Kudri'den gelen bir rivayet var Diyor ki enne Cibril Eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki Cibril Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor bizim Diyor ki ya Muhammed Ey Muhammed ee, işte de yani şikayet, bir şikayetin var bir rahatsızlığın var bir şeyden mi şikayet ediyorsun diyor biliyor Peygamber Aleyhisselam o yüzden geliyor fekale Nebi Peygamber diyor ki naam evet şikayetim var kale sonra diyor Aleyhisselam diyor ki Bismillahi Erdoğan min kulli şeyin yu'dik min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yaşfik Bismillahi Erdoğan bunu söylüyor ne diyor e, Cebrail Aleyhisselam Bismillah okur sana seni indiren her şeyden her şer, şerli nefisten yahut her haset edici gözden rükye ederim Allah sana şifa verir Allah'ın ismiyle sana rükye ederim hadis müslimde ne diyor Allah'ın ismiyle sana rükye ederim demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ne yapıyor? karşı tarafa rükye edilebilir bir de e, e, ne dedik Allah'ın büyük isimleri ve sıfatları değil mi şimdi bakın Nebi Sallallahu e, birçok rivayet gelmiştir bunlardan bir tanesi de şimdi bakın Allah diyor ki Nebi Sallallahu hadiste diyor ki Allahümme rabben nas ezhebeyle bes ve şuhu ve ente şafi la şifa illa şifauk şifaen la yugadiru sakanen Allah'ım ey insanların Rabbi hastalığı gider ve ona şifa ver sen şifa verensin senin şifandan başka şifa veren yoktur geriye hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan et bütün bunlardan anlaşılıyor ki bu şartların delilleri e, burada mevcut İkincisi dedik Arapça olması bu da şart alimler bunda icma etmiştir çeşitli illetler getiriyor onu burada zikretmeye e, gerek yok İki, üçüncüsü dedik ne? bizzat Allah'tan yardım istenir bizzat Allah'tan yardım istenir o senin okuduğun şeylerden değil her bir insan şöyle şüphe getirse derse mesela Kur'an Allah'ın kelamı o zaman Kur'an'dan niçin biz yardım istemeyelim diyerek bize ki Kur'an Allah'ın sıfatı Allah'ın sıfatlarıyla istiazı edilmez isim sıfat babı olundurar yani, o yüzden şifayı direkt kimden bekleyeceğiz Allah Azze ve Celle'nin şifayı Şimdi e, Rusya'nın birçok şekilleri var Rusya nasıl yapılır? Şimdi bunları kısaca anlatalım Rukya en nefes ve ettefil şeklinde okunadır. Yani nefes ve tefil arasında fark ne? Şimdi bir tanesi şöyle tükürük gibi yaparsın ya şeklinde. Tükürük gibi. Tükürük çıkmaz aslında. Belki de çok böyle e, bir iğne, iğne ucu kadar en fazla çıkabilir. Tefillikte biraz daha böyle tükürüğü çıkar. E, çıkarırsın böyle hafiften. Yani şimdi burada değil de hafiften tükürük çıkar. Bir iki şekilde rukya yapılabilir. E, Şimdi e, o sıfatların hepsini anlatıyor inşallah. Şimdi diyor ki burada mesela sizden birisi hoşlanmadığı mesela bunun delili ne? Nebi Sallallahu ne diyor? Sizden birisi hoşlanmadığı bir şey görürse rüyada. Uyandığı vakit üç defa ne yaptın? Nefes yaptın. yani şurayı gibi yapsın bu nefes bu yani nefes erkek bu tükürük gibi ama şeklinde nefes erkek bir şey hayır hayır nefes almak değil yani nefes yaptın yani tükürüğü e, e, üfleyerek böyle tükürmek yani şeklinde sonra o rüyanın şerrinden vur ki Allah'a sınırsın şüphesiz o takdirde o ona zarar vermez şimdi bu adetten ne anlıyoruz kişi kötü rüya gördüğü zaman ne yapacak nefes alır şeklinde sonra Allah'a sığınacak Allah, e, e, yani mesela Euzubillahi yine şeytan adı gibi Allah sığınacak işte bu gayetten biz ne anlıyoruz demek ki rükye yapan bir insan şeklinde mesela şeklinde rüya, e, rükye yapabilir yine Nebi Sosyallem'den Nebi Sosyallem'in ailesinden biri hastalandığında Nebi Sosyallem muabbezatları okumuş yani işte felak ve nas e, ve karşı tarafa şeklinde e, nefes yapmış. bu da bu hadis de Bukhari'de mevcut Yine Nebi Sosyalem yatağa girdiği zaman şu, e, bunda inşallah amel edelim bu çok önemli. E, İblas, muavvazat yani felak ve nafsı okurdu. Ellerini üflerdi ve elini yüzünü, yüzüne ve vücudundan elini ulaştırabileceği her yere sürerdi. Her yere sürerdi. Bu hadisler de mevcut sahih olarak Bukhari'nin içinden gelmiş. Şimdi burada bir mesele var arkadaşlar. İnsanların mesela bazı kişilerin kafasına takılıyor. Bunu da açalım. Şimdi bu üflemek, kişi mesela karşı tarafı okuyacak ve üfleyecek değil mi? Bu veya elini okuyacak ve üfleyecek önce üfleyecek sonra mı okuyacak yoksa okuyacak sonra mı üfleyecek yoksa hem okurken bu arada üfleme işini yapacak arada bunu bir şekilde yapacak bu genelde e, çok soruluyor genelde insanların arasında meşhur olan önce kişi okur ondan sonra eline üfler sonra bedenine sürer mesela biz diyoruz ki üçü de sahih üçü de gelmiş Nebi Sallallahu Aleyhi Yani kişi önce iftar ağzına ıslar sonra bedenleşir. İftar okur arada ıslar. İftar okuma dedikten sonra ıslar. Ee, bunların hepsinin de delili Maskara baktığımız zaman hepsinin delili mevcut. Mesela Ana Ayşe radıyallahu anh enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ eva ilâ firâşuhu kulle leyletin cema'a keseyhi thumme nefese fîhine fe kara'a diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman her gece iki avucunu toplar sonra bu avuçlarını üfler sonra da o avuçların üzerine okurdu demek ki bakın bu ayette ne yapıyor önce üflemeyi yapmış bu ayette Nebi önce üflemeyi yapmış bu, e, bu başka bir rivayette diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ evâ ilâ firâşihi nefese fi keffeyhi bi kulhu allahu ahad ve bil muavvezeteyni cemiyen diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Nebi Sallallahu yatağına girdiğinde İlhiyallahu ahad ile beraber ve muavvazetinle birlikte eline üflerdi bu da demek ki okuma esnasında bunu arada yapıyormuş Allah Resulü Vacip buna değil Peki son en son okumak insanların arasında meşhur olan kişi önce okuyor sonra okuyor Bunun delili denir Harice bin Esfal Eslemin radıyallahu anh var Amcasından şöyle rivayet ediyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından dönüyorduk Yolda bir Arap kabilesine rastladık Dediler ki bize gelen habere göre siz şu hayırlı adamın yani bir sosyalini kastediyor hayırlı adamın yanından geliyorsunuz sizin yanınızda rukiye veya bir ilaç var mıdır? Yani okuyabileceğiz veya yanında bir ilaç bulunan kişi var mıdır? Bizde elleri ayakları zincirle bağlı bir deli vardır diyorlar. Bizde el öptürür. Onlar da o bağlı olan deliği getiriyorlar buraya. Bunun üzerine sabah akşam diyor ki üç kere Fatiha suresini okudum. Fatiha'yı her bitirişimde tükürüğünden ona tükürüyorum. Fatiha'yı her bitirişimde tükürüğünden ona tükürüyorum demek ki bu da okumaktan sonra oraya demek ki üç şekilde de bu hadislere göre üç şekilde de caiz bu Ebu Davud'da mevcut bari sonra zaten hadisin devamında diyor ki bunun karşılığında bir şeyler vermek istiyorlar bunlar ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan alman dedim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana hiç tereddüt etme onu al ve nice kimseler bazı şeyleri okumak suretiyle bir şeyler alıp yiyorlar sen ise hak olan bir şeyi okumak suretiyle elde ettiğin şey diyorsun, şeklinde buyuruyor Şahit hadis İbn Ambel'de, Ebu Davud'da, Nese'de, ondan sonra Hakim Müsebesinde e, hadisler mevcut evet. nefessiz şekilde okunabilir mi Burca? Yeni bir soru hani hiç yüklemeden yani Fatiha'yı okudum bile karşı tarafa hiç yüklemeden ee, e, var mı var çünkü Nebi Sallallahu diyor ki bir duasında anlatıyor diyor ki yakulu diyor ki elbid, e, elbidil be'fe e, rabben nasi Veşfihi ve ente şafi la şifa illa şifauk şifaen e, la yugadiru sakan Mesela diyor ki Nebi Sassalam bir ara bir duaya okudu diyor yani, Demin okudum bu Arapça dua Yani bak, baktığı zaman hadiste şöyle bir şey yok üflediğini söylüyor Demek ki üflemesen de bu da caiz evet. Bunları hızlı hızlı anlatıyorum bitsin biraz uzun evet. Bir de şu şekilde var arkadaşlar bu da pek meşhur olmayan bir şey parmağına önce nefes eder yani böyle şu şekilde hafif elin elinlenir çok hafif tutar o parmağını toprağa sürer herhangi bir toprağa yeryüzünde yolda okuyorsun diyorsun yere sürersin böyle toprağa sonra e, okursun okuduktan okurken de o toprağa rükü yapacağın kişiye sürer rükü yapacağın kişiye sürer böyle yüzü işte alnı başı vesaire evet, bunda belli var Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nebi Sallam zikre yaparken Allah'ın adıyla bu arzımızın toprağıdır boğazımızın tükürüğüdür Rabbimizin izniyle hastamın şifalıdır der diyor Ayşe radıyallahu anh muhal e, Bukhari, Bukhari yazıyor bu hadise İmam Nevi de bu şekilde tefsir ediyor zaten hadise İmam Nevi'ye bakın çünkü bu hadis de var İmam Nevi bunu bu şekilde tefsir ediyor nasıl? ağrın olduğu yere sürer şimdi normal bedenlere sürsen olur ama ağrın olduğu yere sürsen daha iyi neden şimdi onun hakkında rivayet edeceğiz inşallah bu daha açık evet. şimdi bu arzımız diyor ya Nebi Sallam hadiste bu bizim arzımızdır diyor ya alimler orada bir itilaf ediyor arkadaşlar Diyor ki bu arzımızdan maksat Medine'ye hasmız yoksa bütün yeryüzünü kapsar mı diyor bazı alimler diyor ki bu arzımızdan kasıt Medine. Çünkü Nebi Kısım'ın Medine'de söylüyor. Bu arzımız deyince içine Medine geliyor. Hatta cumhur ulemanın görüşüne göre bu yeryüzündeki arhan bir kara parçası olabilir. İlla Medine'ye hakim. Çünkü bu arzımızdan kasıt dünya, dünyadır Allah'u alem. Çünkü baktığımız zaman diğer rivayetlere mesela Nebi Kısım diyor ki öyle bir ardı mesciden mesavura. Yeryüzü bana mescid, mescid e, ve temiz kılmıştır diyor. Şimdi Nebi Sallam diğer Medine'de ikmal söylüyor Medine'de illa o Medine'ye has olacak değil Bu lafından da kabul illa Medine olacak değil O yüzden bütün her yeri e, Dördüncü şekil bir de şudur arkadaşlar Eli ile cesede sürmek Eli cesede sürmek Benim bu çekimiz arkadaşlar zaten buna delil uyurken veya işte benim senin sorduğun e, eli ağrıyan yere koymak vardır bir mesela dişin ağrıyor dişini alıyor şöyle yanağına veya dişine bizzat dişini kendisine koyarak okuyabiliyorsun çünkü Nebi Sassan diyor elini cesedindeki rahatsızlık duyduğu yere koy ve üç kere Bismillah yedi kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhadiru da diyor Nebi Sassan'ın demek ki ağrıyan yere de bizzat elini koyabilirsin Beşinci şekil en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben, daha, ben bunu rukya yapan bir kişiden de gördüm yani. Hatta o rukya yapılan kişiye de sordum çok faydası olduğunu söyledi. Ben bugün bir arkadaşla Iraklı bir arkadaş vardı. O, o e, rukya yapan birisi. Onunla gittim bir kardeşin yanına. Onu e, rukya yapmaya. Hemen bir kova su istedi. Bir, bir kova su istedi. Bir de bir bardak su istedi ayrıldım. bu okuyordu üflüyordu e, e, nefes ediyor yani tükürüyordu şöyle hem o kova suya hem de o bardağa sonra en sonunda bir bu kova suyla yıkan gitmek e, ondan sonra e, yani yıkan dışından maksatlarını hani, e, bu adı fan yıkan bununla ve e, bu bardağı da üflediğin suyu iç de ona ve bunlar da Nebi Sosyallem'den maruf geçenlerde de bunu birileri sormuştu bu insanların çok kafasını karıştı böyle bir şey sahip yani bunu nasıl yaparsın suyu okursun o suyu da yıkanırsın ve o suyu içersin ee, buna şu hadis geliyor e, hadis Ali radıyallahu anh'dan geliyor diyor ki Nebi Sosyallem bir gün namaz kılıyor akrep duruyor namazı Nebi Sosyallem satıyor Nebi Sosyallem de diyor ki hemen e, şey olduktan sonra diyor ki Allah bir akrebe lanet etsin diyor ki ne namaz kılanı rahat bırakır ne de namaz kılanı dışında herhangi bir normal birisinden rahat bırakır ee, ondan sonra e, diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem su ve tuz, tuz getiriliyor su ve tuzu okuyor Nebi sallallahu aleyhi yani sonra üzerine ne çekmeye başlıyor bunlar ve bunu yaparken de kafirin felak ve nas surelerini okuyor demek ki suya da okunabilir ve Tabarani'nin el, e, malzeme sahilinde mevcut Elbani'de bu hadisi sahiliyor hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam e, Tahavi'de bu Müşammani'l Arfar'da sayılıyor yanlış hatırlamıyorsam değil eminim yani aklına geldi eminim hatırlamıyorum İmam Tahavi'de hadis sahih yani şey bu geçen videolarının bir sohbetin ne olur? Cemalinden mürekkep bir yorum duayı Onları izlemek için lazım O gelecek inşallah Onu çıkarın Çıkardık suyu için 13 kere oturulmanız lazım olsun 14 kere oturulmuyor İşte oradan bir şey işte oradan bir şey var Bu dördünde kırklar kere falan Şimdi şey bunu okuyduğundan sonra bunu okuyor Yarıyı doğru söylemiş Yarıyı biraz şey söylemiş Şöyle yapalım inşallah e, şimdi o, o gelecek inşallah yine hani dedik ya suyu okunabilir Ayşe radıyallahu anh'tan da rivayet var Müsanif İbni Ebi şey, şeyde de Hazreti Ayşe radıyallahu anh buna fetva veriyor ama her ne kadar senedinde inkıta var Allahu alem yani senedinde inkıta var ama Hazreti Ayşe'den geliyor böyle bir şey evet altıncı şekli Kur'an'dan bazı ayetleri tutup yazarsın bir yere yazarsın bir yere yazarsın sonra su ile buna e, su ile bu yazıyı silersin ve o yazdı, yazdığın o e, yani o su var ya o sildiğin o su o suyu ne yaparsın üzerine dökersin mesela ama bunda alimler çok ihtilaf etmişler böyle bir şey var mı sahih yani bazı rivayetler eserler getiriyor e, hakkında konuşulmuş şimdi cevaz verenler var mesela İbn Abbas cevaz, cevaz veriyor sonra İmam Mücahit sonra Ebu Kulabe sonra Ahmet İbn Hanbel sonra Kadir Yaz var İbn Teymiye İbn Kayyim bakarsanız Musanif İbn Ebi Şeybe ondan sonra mesela İmam Ahmet ondan sonra Mecmul Fetava ondan sonra Zadun Nas bu rivayetleri görürsünüz bunlar cevaz veriyor ama bazı alimler de keriz görüyorlar bunu keriz görenler mesela İbrahim el-Nehai İbn Sirin İbn-i Arabi bunlar da caiz oluyor bu İbnül Arabi ve İbnül Arabi bunları karşılıyor insanlara karşılıyor bir İbnül Arabi var bir de İbnül Arabi var birisi eliflamlı birisi eliflamsız eliflamlı olan alim eliflamsız olan Allah'ı idare etsin yani o yüzden İbnül Arabi bizim tatlısı alim olan İbnül Arabi bir de bu şekilde var arkadaşlar genel olarak Rusya şey bu şekilde şimdi de e, çok gündeme gelen bir soru var kitap evli ha şimdi bunda racibi seçelim dedik ki alimler bunda ihtilaf etmiş bu altıncı şekil hangisi doğru bunu lezmeti daimeye soruyorlar fetva kurulma sorudaki orada kavakluk ediyor alimler o yüzden en güzeli bunu yapmamak caiz veya değil bir şekilde fetva vermemek mümkün yani ilimde ee, özellikle elinde geri kalmışlar bunun fetvasını zaten veremez yani o yüzden en güzel diyor ki biz burada tutarız ve insanlara da bunu tavsiye etmeyiz yani bu en son şey. Allah Allah kitap elinin rükle şey yapması bunda da acayip şekilde itiraf edilmiş e, ee, caiz olduğu yönde itiraf edilmiş mesela bu caiz görenler olmuş mesela İmam Malik, İmam Şafii ve, ve İbnül Arabi caizdir diyorlar mesela kitap elinin tevraktan veya buna benzer şeylerden zikir şey yapması ancak bir şartla o bilinen şey sayı olduğu sabit olursa o tevraktan şartlı şekilde gelmiş olsa o yüzden e, çöz gelenler var Malik'ten başka biri var e, sonra Errabi İbni Süleyman ondan sonra Abdullah İbni Mesud vesaire Müslüman Ahmet'e bakımında caiz görmüş bazıları evet e, caiz gelenler neyi delil getiriyorlar diyorlar ki e, şu hadis enne ebadetine sübbil dekhala ala Aişe bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh Ayşe'nin yanına gidiyor kızı radıyallahu anh ve Yahya teşkesi o da şikayetçi bir rahatsızlığından ve Yahudiyetin tatlıha bir tane Yahudi var yanında Hazreti Ayşe'nin kadın ona şey yapıyor, rükle okuyor rükle yapıyor Fekale Ebu Bekir Ebu Bekir radiyallahu diyor ki Irkıyha bir kitabıyla Allah'ın kitabıyla ona rükya yapıyor Hadis muhakkaten öldür İnsanlık İbni Ebi Şeybe Sünen El Beyhaki El Kubra Sonra İmam Nevi bu eserin isnadı sahiptir yaptı Bunu delil getiriyorlar ve başka bir delilleri de var diyorlar ki nasıl bir kıyas e, e, kitap ehliyle evlenmek caiz kitap ehli kadınlarla o zaman kitap ehlinde rütbe yapması caiz öyle bir de kıyas yapıyorlar e, ikinci e, görüşün delilleri de diyorlar ki bir kere delil yok diyorlar kitap ehli birisinin hükü yapmasına dair delil yok o yüzden kitap ehli birisi hükü yapamaz diyorlar bu esere derince diyorlar mükseldir yani her ne kadar İmam Nevi sahip tutuyorsa mükseldir çünkü orada Uriyet e, bin Abdurrahman var Ebu Bekir'e ulaşmamıştır o yani Ebu Bekir'den geliyor ya bu rivayet Ebu Bekir'e ulaşmamış arada bir şey var müksellik var o yüzden diyorlar ki e, böyle bir sayı rivayet yok ondan sonra İbn Mesud'dan ayrıca diyorlar ki buna muhalif olan rivayetler var ondan sonra şeye gelince kitabeliyle kıyas yapıyorlar ya diyor ki burada kıyas marifat vardır yani kıyasın şartları var bu kıyasın şartına uymuyor ne bir kıyasın şartlarından bir tanesi arada illet olacak burada da bir illet yok bu usulü buna girmeye ihtiyaç yok bu anlaşılmaz zaten şu anda kıyasın tarifini kısaca hamdü sarayın ala aslında illetin camiatın beynihuma yani İkisi neden haram? Aklı olsan bir sebepten dolayı değil mi? Peki esrar uyuşturucu neden haram? İçkideki illet kendisinde bulunduğu için onu da aklı olsan şey var İşte kıyas da zaten E şimdi kitap ehlinin evlenmesiyle Güç yarısına ne gibi illet olabilir? Hiçbir illet yok O yüzden diyoruz ki bu da kıyas mal tarih Fasık kıyas O yüzden burada da onlardan bu noktada özür diliyoruz en son mevzu vücutla karşılığı e, ücret almak caiz mi? Dört mesele imamı ve diğer alimlerde ittifak etmişlerdir ki caiz herhangi bir soru yok Allah'a yardım biz anlattım bütün diye kadar çoğuluydu varsa soru alabilirim bu kıyasında Oranlığın saç şeklinde Oranlığın numaranı yok Tanıtım yok bu kadar para gidiyor Oranlığın dediği para aldı İki yaptı para aldı Şimdi Ne diyeceğim yani caiz yani şimdi şu yani adam zaten hani bunu düşünen insan istiyorsa gider yani evet evet şu şekilde mesela Ehlef'ten kendilerini bunu meslek edenler tabiri caizse olmuştur yani bu caiz sen kendine bak al şimdi çünkü bu insan hayatını insanların ihtiyacına koşturuyor yani nerede bir hasta varsa gidiyor Şimdi hani mantık sosyal yaşantı olarak bakalım olayı. Şimdi dini yönden zaten caiz. Onda bir şey yok da. Ama sosyal yaşantı mantığıyla bakalım. Abi sen şimdi bu adamı çağırıyorsun. Sen evine geliyor. Adam koşturuyor. Şimdi bu adam çalışsın mı? Yani sana gelsin mi gelmesin mi? Gelsin diyorsan o zaman bunda bir ücret istiyorsa da bir zahmet var adam vermem diyorsun o zaman bir ücret istemiyorum birisini alalım misal ama bu da hani yani mantıklı olmaz yani Rusya'da biliyorsun Müslüm'deki adet vesaire işte e, işte koyun alıyorlar karşında vesaire ne bir kumanda bir parça veriyor vesaire bunu bu rivayetleri biliyoruz caiz bunda bir sorun yok ha sadece işin için fıkhi boyutuna inmek istemiyorum alimler şurada itilaf etmiş biraz ufaktan yani yani e, hatta eğer şart koşarsan beni iyileştirmezsen e, vermem vesaire bu şartlarda ne olur durum o uzun bir mesele onu tartışmaya gerek yok şimdi o kısa dönüyor diyorum ondan sonra işte bak e, önce ötlenir sonra okunur diyor değil mi? Bak tabi burada ıslah var üçünde bölümlü saydık üçü de caiz o adam, o adam müsaade getirememiş diyor şimdi yani tamam üç saydık rivayetleri gördüm Thank you. Adamın kötülüğü ölçüyor musun? Bu şey. Aynen bildiğin de var. Sen onlarla iman etmedin ve onu kullanırdın. Şimdi öyle imanın katı şu yani iman ettiğini söyleyen insanlar ama insan da imanla beraber şirkte bulunabilir. Yani bunların yaptığı bu, bu, bu söz küfür yani. Yani bu söz kişiler tekfir etmiyor yanlış anlamadım küfür anladık anladınız mı dediğini şey, diyor ki işte imam ne dedim biraz sonra e, okuyor ve tamam bak çıkın başka yani o kötü kötü öyle bir şey yok yani subhanallah böyle bir şey olabilir mi ya yani bir kere Neyse tamam evet Bazen böyle diyoruz Bütün olasılığı çok şey Bak en güzel naflarda kolak Bakın zaman su hakkında naf gelmiş Diyor en güzel Çok çeşitli rivayeti var Şeytan da kuruyorlar Şimdi Şimdi bu da kişi kendine rukiye eder ama karşı taraftan talep etmesinin hükmü nedir? O kemain kısmında gelecek buna biraz daha münafesini yapıyorum Kendine okursun rukiye kendine yap Nebi Seselem kendisini yapmış, Cebrail Aleyhisselam onu yapmış, Hazreti Ayşe onu yapmış rukiye Bunlar hepsi maruf yani Daha 29 dakika

Ya dediğim gibi Nebi Sallam her yatağına girdiğinde Hazreti Ayşe şöyle anlamış olmuşlar Okuyacaksın Fatiha'yı şey, e, İhlas bir de Muavvazetini dedim Muavvazetin'den kasıt e, üçer kere de var birer kere de var okuyabilirsin inşallah Şimdi rivayetler var mı? Bu basit kaynakmıştır bize Mesela diyor ki bulunduğu yeri terk edince yakalım ona zarar vermez Mesela bazı dualar var Mesela diyor ki bulunduğu Eûzü bi kelimatillahi teammat min şerri ma halak örnek mesela bulunduğu mevzuyu kaydedinceye kadar ona bir şey zarar vermez diyor anladın Şimdi bakın şöyle bir vakit tayin etmeyin kendinize biz ehli sünnet söz zikir ele olacağız devamlı bunları okuyacağız her yerde her başımıza sıkıntı geldiğinde bunları devamlı okuyacağız yani ben bir kere okuyayım bana iki buçuk saat e, bir kere okumada beş saat olsun sekiz buçuk yani böyle bir kurtarın böyle bir şey yok yani anladın sonuçta biz bunlara bir de ibadet gözüyle bakacağız her zaman ibadet etmeye muhtacız yani Tamam inşallah Allah valim sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem olmadı